Nama danas ne trebaju ljudi koji će sklapati na uštrb dina i vjere i dave sa profiterima šta i kako da rade. Nama danas treba Bela i Mali, nama treba Haljom Uvali, nama treba Omer, nama ne trebaju partijaši, nama ne trebaju novotari, nama trebaju Allah traži, braća moja, ljudine. Svi putevi će biti zatrpani, zatrpani ostaje samo samo vjernika. vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravo pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.palpak.com Sobat put vjernika posjetite nas na www.autom.com Soba, put, vjernika. Ja sam danas pripremio jedan nasihat iz života Omera radi Allahovane.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 bareke o Njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji su ga slijedili i one koji će ga slijediti od dana sunnjeg a zatim draga moja braćo nakon onako prilijepi atmosferi u nedelju jel da? Allah te bar je pokazao i pokazuje da će pomoći svoju vjeru što znači da će pomoći svoje robove. Zaista je bilo lijepo vidjeti više od pola ljudi, vallahi braćo, ja nisam znao ko su. Nisam znao ko su. Viđao sam, kad kažem nisam znao ko su, u smislu nisam razgovarao sa njima, ne znamo se, onako samo izviđenja iz nekih drugih vremena. I hvala Allahu te bareke o tala da je napunio onu noć ovaj mešid imanom i to je se zasigurno dalo osjetiti. I hvala mu na tome. Ja sam danas pripremio jedan nasihat iz života Omera radi Allaho ane. Čitaću, neću govorit, jer se bojim šteta bi bilo, a nisam toliko pametan da sve ovo zapamtim, šteta bi bilo da propustim samo jednu riječ iz ove priče. Pa vas zato molim u ime Allaha, obratite dobro pažnju, pa ćete vidjeti kako je živjela prva generacija muslimana, a za sigurno Allaha molim da podari iskrenost, da se probude i naša srca. Jednog dana, dok je Omer ibn Hataba radijallahu ane bio u društvu ashaba, došla su mu dvojica mladića i vodili su sa sobom jednog beduina. Kada su došli do Omera, on reče, šta ovo znači? Što ste ga doveli? Oni rekoše, o vladaru pravovjedni, ovaj čovjek je ubio našeg ocada. Pa Omer pita, jesi li ubio njihovog oca? Kaže, jesam, vladaru pravovjerni. Kako si ga, kaže, ubio, pita Omer. Kaže, čovjek reče, ušao je, kaže, sa devama u moje zemljište. Ja sam ga upozoravao na to. Međutim, on uopšte nije obazirao se na to što ga ja upozoravam. Pa sam bacio kamen na njega i kamen ga je pogodio direktno u glavu i ubio ga. Kaže Omer, radjala on, odmazda i ubijanje pogledajte subhanala odreda, odredba Allaha tebara kevotala presuda koja nije prihvatala raspravu Omer nije pitao za porodicu ovog čovjeka nije pitao iz kakvog, je, iz kakvog si plemena jesi li iz ugledne porodice li iz velike i jake familije ni kakav je tvoj položaj u društvu ništa Omer ne pita ništa ga nije zanimalo zato što se Omer nije nikome dodvoravao niti očekivao njegovu ljubav Omer nije laskao nikome na račun Allahove te barake od tala vjeri. Da se kaže radilo o njegovom sinu, kaže Omer bi izvršio. Ovaj čovjek progovori. Vođo pravovjerni, ja te molim u ime Allaha te bareke od tala, kaže ubica. U ime onoga koji je stvorio nebesa i zemlju, da me pustiš jednu noć. Hoću da odem svojoj porodici, ženi djeci u pustinju. Hoću da im kažem da ćeš me ubiti. Nakon toga ću ti se vratiti i da im nešto pripremim, ostavio sam i same. Tako mi Allaha nemaju nikoga osim Allaha, pa mene vladaru pravovjerni. Omer reče, a ko će ti dati garanciju? Ko će dati garanciju za tebe da ćeš se vratiti ako odeš u pustinju? Svi su ušutili. A sahabi su šutili. Ovog beduina niko nije poznavao. Nisu znali ni gdje mu je razapješato, ni gdje mu je kućan iz kojeg je plemena kako onda neko može dati garanciju za njega? Ne radi se o garanciji na deset zlatnika, nego je ubijstvo u pitanju. Zalog je život da garantuješ za njega. Ovo je bila garancija za život. Ko će se moći suprostaviti Omeru u primjeni Allahovog zakona ako se Beduji ne vrati? Ne smije nikom. Ko će se moći kod njega zauzimati? Ne može nikom. Ko će pomisliti da postredve kod Omera, ako se Beduji ne vrati? A sabi su šutjeli. Omer je osjetio tegobu i našao se u nedomici. Šta da uradi? Da li da ubije ovog čoveka, a da pusti njegovu porodcu da umru od vladi? Ili da ga pusti da ode bez ičije garancije? Omer je razmišljao, ali će tako biti pravo ubijenog oskrnavljeno. Ljudi su šutjeli, a Omer radijalav an se kolebao, pa se ponovo krenuo prema dvojici mladića i pitao i, hoćete li mu oprostiti? Ne. Rekli su mladići, mu Omer. Omer ponovo reče, ljudi, ljudi, ko će dati garanciju za ovog čovjeka? Svi su šutjeli. Omer je htio da ga pusti i da se vrati čovjek. A pa ustaje Ashab Abu Zer El Gifari i reče, onako star ali na licu, na licu tragovi i bade ta iskrenosti i reče vođo pravovjerni, ja dajem garanciju za njega. On me reče, jer je volio toga sahaba, kaže, on je ubio. Znaš šta radiš? Ebu Zer kaže, iako je ubio, dajem garanciju. Omer upita, u Ebu Zer, ga poznaješ? Kaže, ne. Omer upita, pa kako ćeš onda dati garanciju za njega? Šta ako se ne vrati? Znaš da te moram ubiti? Ebu Zer reče, vidio sam na njegovom licu znake mu'mina, znakove svjetla i badeta, i shvatio sam da ne laže i da će inša Allah da se vrati. On me reče, o Ebu Zere, ako se ne vrati, zel misliš da ću te pustiti? Gledajte razgovora sa Aba. Zar misliš kada da ću te pustiti ako se on ne vrati? Kaže, Ebu Zer, Allah je jedini pomagač vođa pravovjerni. Omer pusti ovog čovjeka i otišao je tri dana svoje kući da se pripremi, da se oprosti sa svojom familijom, sa djecom i da pripremi za njih, da im da nasihate i da pripremi ono što je mogu da imaju nakon njegovog ubijstva i da im kaže da će se vratiti jer će biti ubijen. Jer je odmazda u pitanju. Omer radi Allaha nije zaboravio termin kada je trebao da se vrati Beduin i brojao je svaki dan. I trećeg dana u ikindijsko vrijeme Moezin provući jezan i počeši se ljudi skupljati. Dođoše i ova dva mladića čekavši da dođe ubijeni da se kazna izvrši. Narod se okupi, a Ebu Zer stade pred Omera i Omer ga pita, o Ebu Zer, gdje je čovjek? Kaže Ebu Zer, ne znam, vođo pravo vjednim. Ebu Zderi gledao sunce, a ono kao da se kretalo brže nego obično. Svi su šutjeli i niko nije, kaže, svi su osjećali tegobu, tegobu sprem ovoga. Jer je bila istina, velika istina da je Ebu Zer bio duboko uklesan u Omerovo srce. I znalo se da bi mu Omer dao od sebe šta god mu treba, ali kada je u pitanju šerijat, nema igre. Ovo je sistem života. Ovo su Allahove propise na kojima se niko nije imao pravo izigravati. Ovdje se nije radilo o parnici koja će se staviti u ladicu i koja će se raspravljati određenog datuma ili kada to nekom padne na pamet, ne Allahi. Nije to bila presuda koja će se primijeniti u određenim vremenima i okolnostima, a drugima ne. Ili nad pojedincima dok će drugi biti izuzeti. Ne. Nešto malo prije zalaska sunca čovjek se pojavio. Omer donese tekbir. A i ostali muslimani isto uradiše. Omer reče čovjeku, čovječe, da si ostao u pustinji, ne bi znali za tebe. Niti za mjesto u kojem živiš. Kao hoće da mu kaže, mogao si pobjeći. A ovaj odgovara Beduin. O, vođo pravovjerni, tako mi Allaha, ja se ne bojim tebe, nego onoga koji zna tajno i skriveno. Evo me vođo pravovjerni, ostavio sam djecu poput ptičića mali, bez vode i sjenke drveća upo pustinje. Došao sam da se nadamom izvrši Allahova kazna. Jer sam se bojao da se ne kaže kako je među ljudima nestalo ispunjavanja datih obećanja. Omer se okreni Ebu Zeru pa ga upita zašto si garantao za njega tako ti Allah? Kaže Ebu Zeru bojao sam se da ljudi ne kažu kako je nestalo dobra među ljudima. Omer se okrenu onoj dvojici mladića, pa i upita, a šta vi mislite? Ova dvojica mladića zaplakaše i rekoše, opraštamo mu radi njegove istinoljubivosti vođo pravovjerni. Bojimo se da se ne kaže kako je nestalo opraštanja među ljudima. Omer uzviknu, Allahu akbar, A suze Omeru počeše kvasiti bradu. Pa reče Omer, neka vas Allah nagradi za vaš oprost. Neka Allah nagradi Abu Zara zato što je spasio čovjeka. Neka Allah nagradi ovog Beduina za njegovu istinoljubivost, ispunjenje obećanja. I neka Allah nagradi Omera za njegovu pravednost i samiloznost. Jedan od muhadisa, braća moja, kaže tako mi onoga u čioj ruci moja duša sreća imana Islama je, kaže, zakopana u Omerove Čefine. www.pauta.com Soba put vjernike Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammedin ala alihi wa sahbihi ajmain Braćo moja Ja Allah molim da nas nadahne da ispunjavamo ono što obećamo Allah molim da se pojavi dobro među ljudima što više. I Allaha molim da nas nadahne da jedan drugom praštamo. Savjetujem vas, braćo moja. Savjetujem vas, tako vam Allaha, preletimo jezikom svaki od nas. Ne smijete nepravdu učiniti mravu. Otvarajte prsak opraštajte jedan drugom. Nemojte da vas preči jezik i strast. Opraštajte jedan drugom. Nema nas od nas, malo koji od nas ima, da neće nekog uzeti malo u usta. A najviše to bude ovde nas, što nas ima. Čovjek prileti, iz dobre namere nekad kažeš, ali vas savjetujem, braćo. Vraća smo. smo jedan smo džemat. Allah nas je počastio mnogobrojnim blagodatima. Nemojte da to izgubimo, da stojimo zajedno u safu, a jedan drugom nećemo da oprstimo. Tu se ne smije desiti. Nemojte tako vam Allah uzvišeno. Volite jedan drugom. Svako od nas dođe od svoje kući. Svi mi imamo i svoje potrebe i svoje probleme. U srđbi svako kaže, nemoj pamtiti ono što sam ja rekao u srđbi. Neću ni ja tvoje. Nemoj pamtiti ono što ja kažem, kad više ne znam ni šta govorim. Ili ti, neću ni ja tvoje. Hajmo pamtiti ono što bude među nama dobro, uz kave, uz učenje Kur'ana, uz naše dercove. Rad za Allahovu vjeru, a vallahi puno je dobra među nama. Nema ovog Ovo je šačica. Nismo mi jedan drugog. Toliko uvrijedili i da jesmo, toliko da ne možemo jedan drugom oprostiti. Opraštajte jedan drugom, braćo, Allah vam dao svako dobro. Opraštajte jedan drugom. Wallahi, vama će biti oprošteni. Wallahi, Allah će na sudnjem danu, ako si pokrio sramotu bratu, pokriće tvoju, Allah mi on kaže tako. Ako mu oprostiš, šta misliš? Zar ne bi volio, zar bi volio da ja i ti dođemo na sudni dan? Ovdje smo bili 15 godina zajedno i da se tamo hrvamo. Daj mi mir svoj djelo, ja ću tebi svoje. Nećete valahi od mene. Mene što se tiče, Allaha mi čisti se kod sunce na sudnjem danu. Sve apsolutno, svima halali. I špijunima, i munaf, svima, Allaha mi uzvišenu. Čisti ste od mene, tako mi je Allah jednog jedinog. Nekako mi je ovako lakše. A savjetujem i vas, braćo moja. Savjetujem i vas. Kako sam rekao, dođemo odsvakle i umorni i nervozni. Pogledajte vremena oko nas. Žvaćite nekad. Svi mi napame znamo svoje mahane ovde na pamet, vi znate di sam ja šupanj, ja znam svaki dio od vas, koji bi svaki svakog znamo. I hajmo se sprem toga postaviti da se pomirimo s time. Neko je kontraš, on je kontraš i gotovo. Takvog ga prihvat. Ova je brzna jezgu, prihvati ga tako. Šta ćeš? Ima ostali stotine dobrih osobina koji su kod njega. Stotine dobrih osobina. I nemoj samo onu jednu zjapiti sa našim neistomišljenicima pružajte ruke pružajte ruke vjeru nemojte davati ali ako misli reste im svima da ćemo mi prvi pružiti samo ko hoće vallahi mi ćemo pružiti prvi ruke nama nije teško ljubit ćemo u čelo to nije poniženje samo da ne bi dozvolili da nas nevjernici parčaju Ima je svejedno kad dignu sablje. Jesi li ti novotar ili nisi? Ima je to svejedno. Ako ova druga strana ne razmišlja, mi moramo ovako razmišljati. On je musliman i to je tačka. Ako nevjernika nije tako. Jer ovi ne znaju kad strede nas da će strediti njih, a neće ni jedne ni druge. Nego tako se postavljaju. Zato vas savjetujem, braćo moja, opraštajte jedan drugom. Ovo nismo čitali da mi to eto prepričavamo, nego pogledajte kako Allah dadne bereketom jednog ashaba da se oprašta ubici. Bereket jednog iskrenog insana, pogledajte dok ne može doći. Molimo Allah te bareke u talo da pomogne muslimanu u Egiptu. Allah te bareke u talo molim da oslobodi našu braću iz zatvora u Egiptu. Allah primi naše dobe. Allaha molim da uništi ekonomiju nevjernika. Allahu hvala ti na svim blagodatima, na tragovima doba koje upućujemo, a koje gledamo. Hvala ti na tome da vidimo. Dvije trećine Amerike, braćo moja, je pod ledom. Imaju nezapamćene oluje. Australija ima ciklone, nije to samo tamo. Japan, Kina. Šta mislite zbog čega? Allah će štititi svoje robove. Zapamtite. Uzvišeni kaže da će oni trošiti svoja blaga. Trošit će i metke u borbi protiv Islama i muslimana. Allahu moramo vjerovati. I Allah kaže, oni će ih potrošiti, a zatim će zažaliti i onda će biti pobjeđeni. Allaha mi, istrošili su se. Allaha mi braćo, oni su se istrošili. Allaha mi oni više nemaju para, gotovo. Njihovi bogovi su gotovi. Ide pobjeda. Zapamtite dobro, braćo moja. Pobjeda je islamu. Pobjeda je islamu, zapamtite. Vi berete plodove nakon iskušenja. Vi, kad kažem, vi kažem, moj džemat, ne u smislu moj, nego zajedno smo zajedno smo sve ovo prošli i uvjereni ste i vidjeli ste kako vam se jekin i tevekul povećavao iz dana u dan Allah mi svakog od vas ovo vam kažem braćo otvoreno svakog od vas ja bi smio poslati gdje hoćeš svakog od vas pojedinačno nema više straha da neko vama može pamet zavrtiti učili ste, radili ste Allah vam je dao bereket Kada čovjek obuče galabiju u Allahi, ima nešto puno tu. U knjizi Al-Rav al-Bara, Šeju Semin, Šeju e, Kahtani, 15 stranica govori o nošlji muslimana i dokazuje da je ona naliče onoga što je u srcu. Dio po dio, dio po dio, gurajte. Pazite se, čuvajte Allahovu vjeru i čuvajte Allahove granice ali unutar nas prije svega, ovog džemata, opraštajte jedan drugom. Sad vas još savjetujem, braćo, a svi znate jeste li ili niste, nije problem, brate se nade, halali, često te spomenem, Allahu akbar, ili dajđa, ili farhate, ili mirsade, pružaj ruku, vidit ćeš Allaha mi, jer to je ibadet, ali ovu stvar ne može čovjek uraditi rad sebe. Jer radi sebe, mnogo od nas ne bi svoj kibur, ali kibur slomiš samo Allaha radi. Na ovakvu stvar nećete šetana govoriti. Sigurno. Nego te Allah nadane. Zato, braćo moja, opraštajte jedan drugom. Allaha molimo da nas nadahne izdržljivošću. Da pomogne muslimane gdje god živjeli, radili, borili se. Allah molim da nas učvrsti da istrajemo na putu dok se nesretnemo sa njim. Allah te barake o tala molim da uputi ovaj narod. Allah molim da uputi ovaj narod. Allah molim da uputi ovaj narod na pravi put. Allah molim da uništi sve one koji spletkari islamo i muslimanima. Allah molim da nas ne ponizi nevjernicima. Allah molim da učvrsti naše korake, da učvrsti naše stope, da sjedini srca daja Allah molim da učvrsti naše korake, da učvrsti naše stope, da sjedini srca daja i muslimana. Allaha molim da sjedini srca daja. Allaha molim da nas sastavi u iste safove. Allaha molim da nas stavi u iste safove. Allaha molim da nam greje oprosti u džennet nas uvede. Da nas sastavi sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim. Reku ovo, molim Allah da oprosti imeni imama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dakle, salam. وليعلم أنصار يهود لن ينجو منا من خان قسما لن نرضى بنقاش قد ضيع عزة أقصانا قد ضيع عزة أقصانا وليعلم أنصار يهود لن ينجو منا من خان قسما لن نرضى بنقاش قد ضيع عزة أقصانا قد ضيع عزة أقصانا لن ننسى القدس وإن ركزوا الأسوار وأعلوا البنيان لن ننسى أندلس الغر سنسير لننقذ شيشانا لن ننسى القدس وإن ركزوا الأسوار وأعلوا البنيان لن ننسى أندلس الغرة سنسير لننقذ شيشانا ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آنا ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آن ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آن فهلاكك آن لقد آن portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Be, be, be, be, www.pautal.com www sova, půd, věrnik.